Mwaka 2008 nguli wa zuku barani Afrika Oliver Ngoma. Aliugua figo na alihitaji matibabu nje ya nchi, lakini aliwekewa zuio la kusafiri nje. Serikali ya Rais Omar Bongo ilimtuhumu Oliver kwamba anaandaliwa na mataifa ya Ulaya kuwa rais wa Gabon. Japo Oliver alikanusha madai hayo lakini hakuaminika. Wakati huo kulikuwa na wimbi la wanamuziki na wanamichezo kujiingiza katika siasa. Mkongwe Yusu Nedu alitangaza kugombea uraisi Senegal. Oliver alitarajiwa kugombea Gabon. Alihofia kwa sababu alikuwa kwenye kilele cha mafanikio. Alifanya kazi na rekodi lebo kubwa duniani na nyimbo zake zilishika chati za juu barani ulaya. Amerika, Afrika na nchi za Asia. Jarida la Vogue Paris liliutaja wimbo wa Bane wa Oliver, Yeke Yeke wa Mori na Mario wa Franco kwamba ndizo nyimbo tatu za Afrika zilizochezwa zaidi barani Ulaya. Albamu ya Bane yenye nyimbo kama Bane, Alphonsine na Lusa iliuza nakala milioni mbili kabla ya mwaka moja na kuwa best selling African album rekodi ambayo mpaka leo haijavunjwa. Akaunti zake nchini Gabon zilikuwa na ukwasi wa dola milioni moja. Mafanikio hayo yalimtisha bongo na kuona njia rahisi ya kumdhibiti ni kumwekea kizuizi cha kusafiri. Pia, alizuiwa kuingiza pesa kutoka nje. Inadaiwa Oliver alikuwa na pesa nyingi Paris kuliko alizokuwa nazo Gabon. Rais Omari Bongo aliamini Oliva alipewa pesa hizo na mabeberu kama njia ya kumwandaa kugombea urais wa Gabon. Mwaka 2008 alipogua. Alilazimishwa kutibiwa kwenye hospitali ya umma. Alitakiwa kupandikizwa figo, lakini hospitali hiyo haikuwa na uwezo huo. Aliomba rufaa kwenda Paris, lakini serikali ilikataa. Dikteta Bongo alitaka Oliva kose matibabu afe. Lakini njia za mungu hazichunguziki. Tarehe 14 machi mwaka 2009 mke wa bongo, Edithi alifariki huko rabati moroko. Siku chache baadaye bongo, akabainika kuwa na saratani, na juni nane mwaka huo huo akafariki dunia. Mwanaye alibongo akashika madaraka baada ya kifo cha baba yake. Lakini bado alimnyima Oliva haki yake ya kutibiwa nje. Oliver aliendelea kupigania maisha yake kitandani nchini Gabon. Na hatimaye tarehe 7 juni mwaka 2010 alifariki dunia. Lakini kabla kifo chake, alimshuhudia mtesi wake dikteta Omari Bongo na mkewe wakitangulia kaburini. Imeandaliwa na Malisa GJ. Je, umejifunza nini kutokana na kisa hiki? Mimi naitwa Ananias Edgar. Safirisha mzigo na Freelook inasema nasema hivi, kwa huduma zote za usafirishaji wa mizigo kutoka nje ya nchi kuja Tanzania, watumie kampuni ya Freelook. Kuna sababu nyingi sana ya kwa nini uitumie Freelook katika mahitaji yako ya usafirishaji. Kwanza ni kwa sababu gharama zao ni nafuu, na pili, wanakusafirishia mzigo wako kwa uaminifu mkubwa. Ndiyo, wanasafirisha mizigo kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Ujerumani, Ubelgiji, Holland, Austria Australia na kwingineko popote pale duniani, kuja nchi zote za Afrika Mashariki ikiwemo nyumbani Tanzania. Ikiwa unahitaji huduma ya kusafirishiwa vipuri vyote vya magari kama BMW, Mercedes Benz, Audi, Opel, Land Rover, Volvo na kadhalika, au pengine kuagiza vifaa na mashine zote za ujenzi, mashine za kuchimbia visima kama driller, roller na bulldozer, fika tu Free Look au wapigie kwa namba 0766 au 0672 au WhatsApp namba alama ya kujumlisha 4915213569 unaweza kuwapata kwenye peji zao za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter at Freelook. Freelook, kusubiri kukuhudumia.